Itzordu bat aipatuko dugu, baina eh, itzordutik uh, urrunago ere joanen gira, uh, ba, baduz, omait urte, horrein itzordu hau ere finkatua dela garroako uh, gazteluaren inguruan, topaketa biologikoak lekornen, elduden asteburuan izango gitira, eta behortarako, bestugu beki lekorneko baratze zain biologiko bat, Francis Larrea gurekin, egunon? Egunon. Eh, zure etxetik urbil baita eta zu baratze zain biologikoa baitzira. Zendako olako egun baten eh, behar apentsatzen dut eh, zuentzat eta kontsumitzaile dela? Aba, bientzat biziki ongi da, en, enostuko. Eta guk, uh, hor, heldu dira jendeak ezagutzen dutena janik biologikoa, usatua dinenak, eta baina nire kurios dinenak, ez da kitena zer den. Eta usu ikusten dira jendeak hor tipiekina hor, hor dira eh, hasten uh, usu uh, ukaiten tuztelaik haujak, jendeak interesatzen uh, biogologikoari. Mm. Beldur bitira ez beretzat, baina haurentzat. Mm. <laughs> eta hortako biziki interesgarria eta haniz galde bat tuzte, eta hartako uh, bat dira mintzaldiak, eta hoin inguruan, eta ikasten dute aniz gauza eta enetako, fe, guetako, blerentzat, eh, biziki uh, da, ukaiteko, ikusteko ono jende berri batzu. Eta gero ere bada uh, merkatu bat, dena biologikoa, eta hortane... Eh, um, etxaldiak eta ora eakusten dut ze egiten duten jenderi, eta mintzo dira. Hor ez da, ene ustuko, haste guziz merkatu bez, bat bezala, baina hor uh, haniz mintzatzen dira jendekin, eta jendek hartzen dute denbora mintzatzeko, ez dira heldu bakrek erosteko. Mm. Eta hola, enetako biziki importanta da hori, mintzazia jendekina. Erran duzu lehen, eh, bat zela biztana ezagutzen zuena, oitura zuena biologikoaren eta, eh, beste bat, e, eh, tzekiena zer zen biologikoa. Bada diende bat, ez tekiena zer da? Ba, ba, ba, ba, dira hanitzere. Uh, Aitzen dute posinatu eia hartu abitu bere lekua, baina uh, haniz badira ez dakite nola zer den ez dretxo egiteko, eh, nola ari ginen lanian, eta hola batute haniz galde, eta hoi uh, eh, animalen zat, geho eta gehiago, jakiteko untsat jatatua dinetz, eta zer diferentzia den be, beste uh, etxaldetan, beste etxaldetekin eta eh, aurten uh, presaski bat dira behoi bat uh, etxalde pasatzen dinak uh, eta hanitza hasleak untsadahek ditia merkatu eta, eta mintzaldi horire uh, hasleen eta animalen artean den uh, argemanak oktako hori bizik importanta da guretzat hanitz uh, galde bita hoi ikusten bita hanitz bideo eta internetan eta iku, nun uh, animaliak ez zin untxatratatuak eta industrial uh, etxalde horietan. Eta beraz, uh, jendek nahi, nahi duke, jakin biologikoan nola pasatzen den. Bai. Egiazko galde problematika bat da bai, azken? Bai, egiazko problematika da. Ba. Hoi, jendek eta gio ez dute nahi uh, ikustia ani, animaliak uh, ez untxatratatuak eta eta sobera muxuan eta beti barnean eta hori uh, hanitzek uh, ono gehiago hori biologikoa bano somitetan eh? eta benan, biak uh, biziki importanta dirak guretzat Azkenean bio batek, azle batentzat, ez du behartzen ongi tratatzea aberea? biologikoan uh, etzi, eh, baduzu uh, eh, kaie de charge, ez dakit eta rua nahi baduzu, baduzu dretsua behar duzu honbeste animale met, metre bai. Eta gero, me izaiten arda, hanitz animale biologikoan ere, eta hartako da goetzat, blerentzat, biziki importanta da biologikoa, baina lekukoa. Eta etxalde tipiekina, eta posible balima da gehienik eh, saltzia uh, direktuki uh, eh, e, eh, erosten duten eri. Eta gu ez gira ados, uh, defendatzea bio, bio bat, oai uh, somilikutan bat dira alimaleko etxaldiak. Hori gu ez gira hoktan, eta hartako da guretzat egun hori biologikoa eta lekukoa. Eta hartako guretzat, hoi ez dugun nahi, eta etxaldetan eh, animaliak eta ez dira tropa animaliak hemen. Eta hori nahi dugu segitu guk. Azkenean, egia da biologikoa aipatzen dugularik panela biziki handia dela. Eh, eta mailak, eta gaur egun supermerkatuak ere... Eta maluski, eta maluski bat dira biologikoa benen industrialako. Hasia da horire eta ez da begiak txibak eta gu horren kontra gira ahunta eta hartako dugu egiten jenderi, kasun behar da ze den, nundik heldu dena, zomitaliz uh, eh, Espainiatik heldu delarik uh, af afroskeria badia, eta biologikoa bada, eta sozialare, eta nola ari diren nalien jendiak, eh, nola pagatua diren, zer jende mota, eta nola, eta hortan eka mandu du, aurten mer gure merkatuan, uh, topak eta biologikoan, kasumaitia nola ari diren jendiak lanian. Ba, hegoaldekoak heldu baitira, eta zometetan son, eh, berdak asuman. Eta nola egiten da hori, ez baita olako... Uai bada easko la, la bel bat, eta uai diteko eh, egun hortarat, berdute eh, hortan parte hartu, heldu dinak hegoaldekoak. Eta gero hemene, denek berdute uh, bletan parte hartu, eta gero, ba, gero hemengoak denak ezagutzen ditugu, eh, apepres. Bada olako zeinketa bat. Eh. Ba, ba, ba, maiten dugu hori ez dugu nahi, uh, uai, uh, ez dute ganai moda dela, baina kasuma behar da biologikoan ere, bestetan bezala. Bai, bada moda ere. Bada, juare bada, eta guk ez dugu nahi hori. Gu denentzat da, eta gero kasuma behar da zer saltzen den.